خودش واجب و خدای خودش با خدا نجرا کن با خدا سخن بگو بگو خدا من امشب به امید اینجا آمدم تو منو دعوت کردی دلم میخواد امشب دست خالی از اینجا نبرم عزیزانِ گرامی آج کی شب اپنے اپنے حال میں فخر رہیں بھول جائیں آپ کس کے کنارے بیٹھے ہیں کس کے ساتھ بیٹھے بس تصور میں آپ ہوں اور آپ کا معبود ہو اس سے نجویٰ کریں اس سے فریاد کریں اس سے اپنے دل کی بات کہیں راز و نیاز کریں صرف یہ سمجھئے کہ آپ ہیں اور آپ کا خدا ہے <laughs> اس سے کہیں کہ معبود اے پروردگار آج ہم جو یہاں آئے ہیں یہ توفیق جو ہمیں نصیب ہوئی ہے تیری دعوت پر ہم یہاں آئے ہیں تو نے ہی دعوت دی تھی کہ ہمیں یہاں آنا نصیب ہوا لہذا हमें अपने दस्तरखान से खाली हाथ न लौटाना أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال وأتوب إليه السلام تسمد به إلهي العاب إلهي العاب از همه چیز کوتاه می و عمرم به عمرمان به پایان رسیده از دار دنیا میریم و ما را غسل و کفن میکنن میبرن در سرازیری قبر قرار میدن وقتی که خاک روی قبرمون میریزن دیگه همه متفرق میشن اس تاریکی کا تصور کیجیے کہ جب ہماری قبر میں پہلی رات ہوگی اس سے زیادہ تاریکی ہوگی اس وقت جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے لوگ ہمیں لے جائیں گے اپنے کندھوں پر اور قبر میں اتاریں گے پھر قبر کو بند کیا جائے گا اور اس پہ مٹی ڈالی جائے گی پھر لوگ مٹی ڈال کے پتبری ہو جائیں گے سب چلے جائیں گے ہم ہوں گے اور تاریکی رقم ہوگی اس وقت کوئی مددگار همه دنب امیر المؤمنین رو گرفتن میخوان بزا کنن امیر المؤمنین فرمود ابوالفضل عباسم مبادا حسین رو زنها بگذاریم بگذرم که تو مصیبت ها در پیش داری وقتی رو گردن به حسین فرمودن لا یوم که یوم که یا عباد شکافته بابا را دید تحمل نمی اما خدا میدونه در کربلا چه گذشت آن موقعی که آمد بالای تل زینبیه این و شمر و جان سمحلا صدره این شمر روی سینه آن exactly. دل سین از قرار گرفته یک نگاه مظلومانه ای خیما کرد این زینب نگاه میکنه اشاره کرد زینبم برگرد تو طاقت نداری ببینی که چگونه سر از بدن جدا میکنه مصيبة يسير على بدن رو از این طرف کرد و سر آقا رو از پشت سر جدا کرد عزیزان عزیزان وقتی که سر امام حسین رو جدا کردن این بود که عمر سر دستور داد ده نفر از سوال بیاد بر روی بدن امام حسین برن تا اینکه گوشت و زخان بدن در هم پیچیده شوند خدا میدونه با این بدن چه کردن که مردی که زینب آمد به قتلگاه دیگه بدن حسین رو نشناخت هرچی نگاه میکرد اما به یک مرتبه چشمش به بدن پاره پاره شده حسین जानते हो क्या हुआ असरे आशूर सुन सकते हो کے گلے کو مجھ سے تن سے جدا کر دیا لیکن مصیبت یہی تمام نہیں ہوتی ہے را سنو اس کے بعد عمر سعید نے کیا حکم دیا کہ دس گھوڑوں کو کہا کہ دس گھوڑ سواروں کو کہ گھوڑوں کو آمادہ کریں اور ان کے ذریعے سے یہ حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے جنازے کو ان کے جسم کو پامال کیا جائے تجعلني تجعلني من أتقائك من أتقائك من النار من النار خب قرآن ها را اینجا حوائجتون اول اینجا ذکر کنید حرکت اپنی دعاؤں کو مانگے خداوند عالم سے اپنے دلوں کی باتوں کو خدا سے مانگے اینجا هر کسی حوائجی که داره در درون خودش بیاد بیاره به ذکر بکنه جای همین هست اپنی دعاوں کو اپنے ذہن میں لائیں اور اس کے زندگی بات کریں اس کو اپنے خدا ہوئی دعالم کی بارگاہ میں اس سے راز و نیاز کریں اس سے مانگیں اپنے دل کی بات اس سے کہیں كل مؤمن وبحق كل مؤمن مدحته فيه فبحق كل مؤمن وبحق كل مؤمن مدحته فيه فلا أحد أحق بك يا الله رحمانیت خدایا حوال این جمع برآورده بفرما دست مرتبه به محمد به محمد به محمد به محمد برحمت در های مکه قدم میزد از بالای پشت بام جزارت میگردن خاک روی زرش مینیختن اما پیغمبر دست به آسمان دعا میکرد میفرمود خدایا اینها را رحمت کن آنادان هستم حتی اون کسی که بارها به پیغمبر جسارت کرده بود پیغمبر اسلام مدتی ندیدند احوالش رو پرسیدن گفتن آقا مریض شدن آقا فرمودن به عیادت و زیارتش بریم وقتی که پیغمبر اسلام در خانه او آمد او به دست پای پیغمبر افتاد گفت شما چقدر مهربانه من اسلام رو پذیرفتم اینجور پیغمبری داریم اون را امشب واسطه قرار بدیم اے معبود ہم تجھے اس کا واسطہ دے رہے ہیں تیرے اس پیغمبر کا جو بے پناہ مہربان ہے اس کی مہربانی کا یہ عالم کہ جو ان کے ساتھ جسارت کرتے تھے ان کو اذیت پہنچاتے تھے ان پر پتھر مارتے تھے پہ آپ میرے مدینے کی گلیوں میں مدینے کے کوچوں میں جو ان کو تکلیف پہنچا دیتے پیغمبر ان کے لیے بھی دست دعا بلند کر دیتے ہیں پالنے والے یہ نادان ہے نا سمجھ ہے ان کو معاف کر دے ہاں وہ جو پیغمبر کے اوپر کوڑا ڈالتی تھی جب بات کئی دن گزرے اور پیغمبر کے اوپر ایک عورت نے کوڑا نہیں ڈالا تو پیغمبر نے پوچھا کیا, کیا وجہ ہے تو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے پیغمبر اس کے عیادت کو اس کے گھر پہنچتے ہیں جب وہ خاتون پیغمبر کو اپنے گھر میں دیکھتی ہے تو پہلے بہت تعجب کرتی ہے لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ وہ عیادت کو آئے ہیں تو آپ کی مہربانی کا قصیدہ پڑھتی ہے اور اسلام قبول کرتی ہے اے معبود اے معبود معتب بعلي بفرض شقاف زي بال بچه های امیر و در جایم به نالای یتیمان در مزن جایم خدا ما رو مورد رحمت خود در آر بده مابون ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں حضرت علیہ السلام کی شکافتہ ہمارے اوپر نازل فرما تسمعی ہے بفاطمة بفاطمة امیر المؤمنین در دل شب بدن فاطمه رو قاضل میداید به یک مردم اسما میگه امیر المؤمنین کنار رفت آه آه گریه میگرد ناله گرد از پس پهلوی بدم گرده زهرا بالحسن بالحسن بالحسن بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي نسمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بموسى ابن جعفر بموسى ابن جعفر بموسى ابن جعفر بموسى ابن جعفر بموسى ابن جعفر بموسى ابن جعفر لموسى النجافة لموسى النجافة لموسى النجافة لموسى النجافة بعلي بن موسى بعلي بن موسى بعلي بن موسى بعلي بن موسى بعلي بن موسى بعلي بن موسى يا يعني ابن موسى علي يعني ابن موسى ابن يعني موسى ابن موسى علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بعلي بن محمد بعلي بن محمد بعلي بن محمد بعلي بن محمد بعلي بن محمد بعلي بن محمد بعلي بن محمد بعلي بن محمد بعلي بن محمد يا علي بن محمد حسن بن علي يا حسن بن علي يا حسن بن علي يا حسن بن علي يا حسن بن علي بحسن ابن علي بحسن ابن علي بحسن ابن علي بحسن ابن علي بحسن ابن علي Thank you. نسمد به بالحجت بالحجت بالحجت بالحجت بالحجت بالحجت بالحجت بالحجت بالحجت بالحجت صاحبان چهارده نور پاک حوائج این جمع برآورده بفرما کسانی که التماس دعا گفتن حوائج اونها را برآورده بفرما پروردگارا به حق این چهارده نور پاک اسرائیل رژیم صهیونیستی و حامیانش رو نابود بگردان پروردگارا را جبهه مقاومت غزه و فلسطین و لبنان و یمن پیروز بگردان آمین الله پروردگارا امت اسلامی رو پیروز بگردان آمین الله شر آمریکا را به خودش برگردان آمین الله بیماران شفا عنایت بفرما آمین الله رهبر عالی قدر انقلاب و مراجع عالی قدر تبلیغ در کنف حمایت خود از محافظت بفرما انقلاب اسلامی ایران به انقلاب جهانی حضرت مهدی متصل بگرد ما را از منتظران واقعی امام زمان قرار ده توفیق درک زمان ظهور شما عنایت بفرما پروردگارا درد مندان شفا عنایت بفرما موانع را از سر راه موفقیت ما بردار پروردگارا عاقبت ما ختم به خیر بگردان بانیان و ساقیان این محفل و همچنین از بانیان این ساختمان و این مدرسه به کرمت قبول بفرما پروردگارا اموات و گذشتگانمان مخصوصا در گذشتگان از بانی محترم این مدرسه طریق رحمت واسعی خودت بگردان پروردگارا دلهای ما را به نور قرآن منور بگردان توفیق درک لیلت القدر رو به ما عنایت بفرما برای شادی ارواح طیبه شهدای اسلام و آمرزش اموات و گذشتگانمان رحم الله و یقرا الفاتحه و الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قادر الحاجات إنك على كبير إن شاء الله أيام أيام الشهادة أمير المؤمنين اللجوان سون لنجبك يرانغات لبا لبتسين مولاي غمان نوهد عتسين مختصر مسائب ذكر بسنا يندز ضاع الشروف زجوان سون وخش نسيب يرانغات یراننا دلین عطا تس مولا و خدا امام الزمانی یرانگی تو سیت پنای بربر عزیز یغفی نمائنده یوسی یرانگ لا دعا بسبه مناجات بسبه ندو استوا سبو چی بس دعا باش چی بس رنگ تو سمالا و خجا امام الزمان یر برازی جو يا إمام الزمان يا نار يا بچه تسلية زر المولى بچه سجم سوسه میریم پردستانو رمی Yaramı dodamam gönül sakıcı Yaranayım o yer yapıcı Kaçımalık kayam sevdam ola Adile kalla ya Ne zaman kal لهم الذين ظلموا أن ينقلب ينقلبون مرتدون Oh,